היי. או oh, יא. דיברתי במטכ"ל, ג'ו. כאן אני יוסי ג'ו. במחלקה לתפקידים מיוחדים, יוסי. כשצריך מתנדבים, אנחנו תמיד ראשונים. אה? יא. והטומיגן שלי תמיד משומן, ג'ו. Remember the Yiddish of Brigade boys. On the line. Remember Palmach und Haganah. und Etzel. Don't forget Jerusalem, Joe. אה, use my name, I use my name. היו, היו. איך השיר הזה שיפה שר עליה, ששושנה אה, אה, דמר עליה, ששרה שרון עליה, שיט, ששרה יפה עליה. היו זמני. היו זמני. איך זה הולך שם? היו... Scooby Dooby דובי Hey, shut up. רק צריך לתת צפצוף, בויז, ואנחנו מתחילים להתנענע. Right, צ'ארלי? In Israel call me נחצ'ה, ג'ו. אוקיי, ג'ו. מתי זזים? עם שחר, ג'ו. מה היעד? נגב. נחצ'ה? או, oh, I love נגב. מה המשימה? חיונית, יוסי. Come on, shoot. אתם מוכנים לכל, בויז? Uh, come on, מה התפקיד? לקטוף עגבניות בנחל עוז, בויז? You mean tomatoes? Yeah. Ketchup, Joe? Yeah. Bandora? Yeah, yeah. Yeah! מסביב נהם הסער, אך ראשינו אז לא שר. לפקודה תמיד היינו, אנו אנו הפלמ"ח, אז היה הכל אחרת, זה נראה רחוק כל כך, הירדן והכנרת, זה נגמר כבר ונשכח. מהנגב עד מטולה, מהים עד המדבר, איציק רפי נחצ'ה זה הכל מה שנשאר. גד נסע לו לקמצ'טקה, לחפש את המחר, ומאומה לא מצא שם, אבל הנה לא חזר. רוטינה עשתה דיילת, והכירה מיליונר. יש להם ילדה וילד, היא כבר לא תחזור יותר. מי זוכר את מוטי ורד? זה היה כזה סייר, הוא מצא בים תיירת, ועכשיו גם הוא תייר. קרא לאליהו. כנראה גם הוא נסע, דוב יושב במעשיהו, ימים של הכנסה. לא נשאר עם מי לשבת, לא נשאר עם מי לשתות, רק בלב הומה עצבת, רק מיתר ממשיך לרטוט. אבל יום אחד. השעה הייתה חמש דקות לשתים עשרה בכל ישראל, והחזאי אמר... מעונן חלקית, יש לצפות למטרות כבדים. והקריין אמר... הלו, הלו! משה, משה, אתה שומע אותי? צה"ל קורא לך, מותק. חזור. גד חזר לו מקמצ'טקה. מוטי התנדב מיד שולה התגייסה עם נפצ'ר שלא יילחם לבד ג'ו הפך להיות שוב יוסי גד חזר לו מהוואי דוב ברח ממעשיהו יש לו עסק בסיני יש עכשיו עם מי לשבת יש עכשיו עם מי לשתות והלב הומה בשקט, רק מיתר ממשיך לרקוד. מסביב יהום מסע, אך ראשנו לא יישן. לפקודה תמיד אנחנו, אנו אנו הפלמ"ח, אנו אנו הפלמ"ח.